สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสัตตา สุขิตาหนตุณบัดนี้ ให้เราทุกทุกคนจงคิดนึกว่า ในการที่เราเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลก เป็นผลประโยชน์ ให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลก ไม่ว่ามนุษย์หรือเปรตผีสัตว์ดิลสารประการใด ๆ อันนี้เพิ่นเรียกว่าหนึ่งในการส่วนบุญกุศล ให้ความสุขให้แก่ตัวของเขาสองให้ตัวของเขารู้จักว่าผู้มีเมตตาอยู่เสมอ สามตัวของเขาเองนั่นเองแปลว่ายินดีพอใจอยู่ในการที่ผู้มีเมตตาให้กกบตนของตน อันนี้เพิ่นเรียกว่าสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความเย็นใจ ด้วยการวาจา แก่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่มีเมตตาในชีวิตของตนให้เราทุกคนจงคิดนึกในการทำความดีของตนอย่างใดๆทุกอย่าง ต้องให้มีความเมตตา เป็นตัวที่หมอบฝัง ความสุขความเจริญ ให้แก่ตัวตัวสัตว์ทั้งหลายในโลก เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้รับผลความสุขแล้ว ตัวของเราก็ได้ความสุข เมื่อตัวเราเมตตาแล้ว ัตว์ทั้งหลายในโลกก็มี ความสุขความพอใจ ความดีใจ ในความเมตตา อันนี้แปลว่าเป็นน้ำใจ ที่ใสสะอาด มีความเมตตาอยู่เสมอสัตว์ในโลกทุกตัวทั่วหน้ากันไป พระมาลัยผู้ที่ไปเยี่ยมเปรตอยู่ในนรกไปแล้วไม่ได้ว่าเอาเปรตทั้งหลายขึ้นจากนรกกันได้ มีแต่ว่าสัพเพสัตตาจงมีความสุขความสบายใจเถิด อย่าได้รับความทุกข์ความยากลำบากประการใดๆ รตผีทั้งหลายในนรก ก็ได้เจริญนบมือกันขึ้นสาธุขอให้ข้านี่ได้พ้นวิบากกรรมฐานที่อยู่นักการขอกขัง ในการตกนรก สวยความทุกข์อยู่ตลอดกันมา บุพกรรมติเมื่อข้า ระเจ้าทั้งหลาย เป็นมนุษย์แล้วไม่ได้คิดไม่ได้อ่าน ไม่จะเรื่องการกินเรื่องการเล่นเรื่องการหา เรื่องการทำความชั่วของตนไม่รู้ว่าตนของตนจะได้มาตกนรกอย่างนี้ต่อไป เขามาลัยเมตตาเขาก็เกิดความยินดียกมือกราบไหว้พระวานไฟนรกดับลงไป แปลว่าความร้อนความทุกข์ของเขานั่นเอง มันหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วก็ต้องสวยผลความทุกข์ ของตนอยู่จนตลอดไป จนกว่ากรรมของตนที่ได้ทำไว้แล้วจะเมืองมนุษย์น้อยมากประการใดๆสั้นยาวที่เท่าไรก็จำไว้รู้ว่าตนของตนที่ได้ทำไว้แล้วจนหมดอายุสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่มีใครบังคับบัญชา มันต้องเกิดขึ้นมาเองหนีออกไปเองจากนรกพระการใดๆอันนี้นะเพราะว่าเรื่องด้วยการแห่งความเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลก ให้สัตว์ทั้งหลายระลึกถึงกรรมของตนที่ได้ทำไปแล้ว ในเมืองมนุษย์ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านการเจริญเมตตาในชีวิตของตนหนึ่งจะได้เป็นผลความดีเกิดขึ้น ให้แก่ตัวของเราสองเป็นผลประโยชน์เกิดขึ้น ให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่าเปรตผีหรือสัตว์เดรัจฉานหรือพวกนรก พราะฉะนั้นในองค์คาถาว่าสัพเพชัตตาสัตว์ทั้งหลายในโลก สุขิตาหนตุจงเป็นสุขเถิดเหล่านี้พระนว่าว่าจากว่าทีกรรมกรรมความดีในการว่าจาที่กล่าวขึ้นแล้ว มโนกรรม ในกรรมของใจที่นึกเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลก วัตถุกรรมกรรมทั้งหลายที่เราทำลงไปคือการทำบุญให้ทานประการใดๆสัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญกุศล ที่ตนของตนได้อุทิศไปหาแล้วนั้น ได้น้อยมากก็เรื่องของบุคคล บุคคลผู้ที่บาปกรรมอย่างหนักหนา ไม่สามารถที่จะเกิดผลความเจริญให้แก่ตัวของเขา บาปกรรมสัตว์ต้องหลายที่เบาบางขึ้นมาแล้ว รอท่าแต่วันจะเกิดของตนต่อไป อันนี้พิ่นเรียกว่า มันก็เบาบางขึ้นไปทันที และอีกที่สองพระมาลัยเป็นผู้แยก ในการความร้อนนรกของสัตว์ทางหลายในโลก ให้ระลึกถึงบุพกรรมของตนที่ได้ทำมาแล้วอย่างใด ให้ตั้งใจเจริญเป็นอารมณ์ในจิตของตน อยู่ตลอดไปอย่าได้ลืม จึงจะเป็นปัจจัยของตนที่ตนของตนได้ทำไว้แล้วประการใด สัตว์ตัวที่มันมีนิสัยหรือว่าบุพกรรมของเขาที่เบาบางลงไปแล้ว เขาได้ระลึกในการอารมณ์เป็นนิดในจิตของเขาตลอดไป อายุสั้นเข้าไปในการย่นย่อในการเกิดของตนไม่ยืดยาวต่อไป จึงได้พ้นขึ้นมาเกิดในโลกอีกต่อไปภายข้างหน้า นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนในบัดเดี๋ยวนี้ ที่ตัวของเราทุกทุกคนนั่นเอง ในการที่ตัวของเราเจริญพรนาอันนี้เพิ่งก็เรียกว่าอลมณะปัจจโยระลึกเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเป็นนิดในจิตของตน เช่นว่าการพลั้งเผลอประโชคข้าว ก็ตั้งใจขึ้นใหม่ตลอดไปตนของตนจึงได้รับผลประโยชน์เป็นว่าการภาวนาเป็นบุญกุศลได้มากที่สุด แปลว่ามันลึกเป็นอารมณ์ เป็นอธิปติคิดนึกอยู่เป็นนิด อารมมณปัจจโยระลึกเป็นอารมณ์อยู่ในจิตของตนจึงได้ขึ้นชื่อว่าปฏิปฏิบูชา การปฏิบัติเป็นอารมณ์ระลึกในจิตของตนอันแรงกล้า อันนี้เพิ่นเรียกว่า การที่ทำความดีของตน ผลประโยชน์คือบุญกุศลและธรรมะใกล้ชิดกับจิตของตนตลอดกันไป เช่นเราทำอย่างอื่นอันนั้นเรียกว่าเป็นมิจฉาบูชา มันยังอยู่ไกลแต่ว่าเป็นข้องช่วยเหลือหลายอย่างอยู่ แต่ว่ามันไม่แรงนี่ นี่ให้เราทุกคนญาติพี่น้องทุกคนจงตั้งใจของตนในการที่จเจริญเมตตา นึกในใจของตนตลอดกันไปในชีวิตที่เราเป็นอยู่ ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้หนึ่งเป็นบุญกุศลเราลึกภาวนาของตน สองเป็นบุญกุศลของสัตว์ทั้งหลายในโลก มีเด็กคนหนึ่ง ไปลากฟืนอยู่ในป่า ในมณฑลแคว้งอลคอนอลวีแปลว่าอยู่ในหุบภูเขา ยักษ์มันมากที่สุด หมดแสงอาทิตย์แล้วยักษ์ต้องออกมาหากิน จะพบปะมนุษย์ หรือว่าจะพบปะสัตว์ดิสารประการใดๆไม่เด็กคนนั้นมันตั้งใจพ่อมาหางัวงัวลักหนีมาบ้านนำหาโคได้แล้วจะไปก็ไปไม่ได้ พราะมืดกลางคืนแล้วกลัวยักษ์เด็กตัวนั้นมันก็ระนึกว่าเราเคยไหว้พระ ก็เจริญภาวนาไหว้พระของตนอยู่ตลอดกันไปพญาของยักษ์ออกมาก่อน เอ้ยหนู อยู่คนเดียวหรือ อยู่คนเดียว พ่อไปไหน มากับใคร มากับพ่อพ่อพ่อนำหาโคยังไม่ท่านเห็นจักไปที่ไหนยังไม่รู้ หนูไม่กลัวหรือหนูกลัวอยู่แต่ว่าเจริญเมตตาภาวนา เรื่องข้อนี้พระพุทธเจ้าได้สั่งบอกให้ว่า อยู่ในทินใดสถานใดให้ระลึกเป็นอารมณ์สัพเพสตาสุปิตาหนตุ สัพเพสตาอเวลาหนตุสัพเพสตาอพยาปชาหนตุสัพเพสตาอนิคาหนตุ ให้ระลึกโยนามินอกกนั้นแล้วอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ สอาคาตูพระควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกสุปฏิปโนขาวโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปโนขาวโตสาวกสังโฆจเจริญให้นะเจริญอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ในใจของตน โอ้หลานเลย ระลึกได้ดีไหว้พระได้ดีระลึกถึงของที่มีคุณองค์พุทธเจ้าในโลกตั้งใจภาวนานะตั้งใจเจริญนะยักษ์ผู้วหนานั้นยืนอยู่ที่นั้นตลอดเลย ยักษ์ทุกอื่นเข้ามาแล้วยามาใกล้ไม่ได้นะ คนผู้มีคุณอันสูงแท้ เขาเจริญเป็นอารมณ์ในใจของตนอยู่ตลอดไป เป็นนิสัยปัจจัยความดีตลอดเป็นนิด ยักตัวไหนตัวไหนผ่านมาเห็นแล้วกลายไปหมดหน้าเลยผ่านมาไปหมดหน้า ผ่านมาแล้วก็ไปหมดหน้าตลอดไป แคว้นของละครอารวีแปลว่าอยู่ในหุบภูเขาสูงที่สุด ทั้งสี่ทิศบ้านเขาออกมาในทางสายแม่น้ำไต่ริมข้างแม่น้ำตลอดออกมาได้หนังควายตายเขาก็สงออกมา แต่หนังหนังโคตายเขาก็สงออกมาในหนังแพะหนังแกะตายก็ตายแล้วก็ได้ทวงผลออกได้ ได้ชงสมอันสิ่งเหล่านั้นออกมา นอกก็นั้นแล้ว สิ่งของที่อยู่ในป่าดงปะกันใดใดเรื่องอย่างใดชงออกไปขายอยู่ ในที่เมืองหลวง อันนี้แปลว่าละครอารวีเป็นเมืองที่ร่ายกาดที่สุด เมืองนั้นกินถั่วกินงาเขาไม่ได้กินเนื้อ แล้วพ่อพากันเข้ามาแล้ว รักษาเขียมอาวุธสตาในปากช่องหนทาง เจ้านายสั่งอย่างนั้น ต้องเปลี่ยนวาระกันตลอดไป คันถ้าพวกนั้นมาแล้วก็ต่อสู้กันเลย ยักษ์ตียักษ์ก็ไม่ตาย มนุษย์ตีมนุษย์ก็ไม่ตายแล้วต่อสู้กันมาให้ผ่านเข้ามาในบ้านในเมืองของละครอารวี อันนี้นะพระวาเมืองละครอารวีนั้น จึงได้มีอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกวรรณวัฒโก สุขวัฒโก โหตุสปทาไปหาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนถึงเขาไปกราบไหว้ มีก็อายุวัฒกาธนวัฒกาผหก็อายุวัฒโกธนวัฒโก ลูกไม่ว่าและชักอย่าง อ้าวเป็นยังไงยังมให้อายุกระดูกชายของผมเล่าคือขีที่เป็นเพื่อนว่า ภายในเจ็ดวันนี้ยักษ์จะมากินเด็กคนนี้เคยมีบุพกรรมกันมาแล้วอเนกชาติพิธีไรอาจารย์ยังละกันได้ โอ้ไม่มีพิธีไหนทั้งอย่าง มีที่ไหนบ้างที่พอจะรวมกันได้เรื่องอย่างใดที่ไหน โอ้ปหาสมณะโคดมเถอะเขามาแล้วจากเมืองสวัสดีเขาชานมาด้วยเร็วทันทีก็เลยไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็อายุวัฒโกธนวัฒโกอายุวัฒกาธนวัฒกาชินวัฒกา ว่าลูกชายน้อยไม่ว่าอะไรทั้งอย่าง อ้าวท่านสมณะโคดมทำไมยังไม่ให้ อายุวัฒนะ แก่ลูกชายของผมแล้วเป็นด้วยเหตุประการใดพระเจ้าว่าโอยักษ์จะมากินภายในเจ็ดวันนี้เอง เขามีกรรมมีเวรกันมาแล้วถ้าวิธีใดจึงจะกรรมกันได้ได้อยู่คันถ้าเธอฟังคำของเราตถาคต มันก็ยอมฟังทุกประการนิมนต์พระมาเสียข้างละสี่องค์ เก้าองค์ทั้งองค์พระเจ้าที่นั่งทางขางทางกลางอันนั้นละยุคสมัยนี้ เพิ่นมีโชดมนให้ว่าขอได้เก้าองค์ เรื่องเหตุผลอย่างนั้นเพราะว่า ภิกษุแปดองค์นั้นสวดวาทคาถาใดๆทุกอย่างพุทธเจ้าก็ให้เอาเด็กตัวนั้นเข้ามา ให้มันนั่งนบอยู่นิดหน่อยเด็กก็ยักษ์ตัวนั้นมาทันทีเลย ยักษ์เข้ามายักษ์เธอเคยทำกรรมทำเวรเคยกินเคยใช้เคยฆ่ากันกินตลอดเป็นนิด เมื่อเธอเป็นสัตว์เด็กตัวนี้ก็ไปฆ่ากิน เมื่อเธอเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ยักษ์ตัวนี้ก็ฆ่ากิน เด็กตัวนี้ บัดนี้ อายุของเธอก็อายุของสัตว์ทั้งทั้งสองนี้ใครจะดีกว่ากันแล้วคันใครละเว้นคนนั้นก็แปลว่าคนนั้นดีกว่า คนใดไม่ละเว้นคนนั้นก็ไปว่าไม่ดีพอการยับตัวนั้นฟังเท่านั้นแล้วละสิ่งที่อานตนของตนที่จะผูกกรรมผูกเวียนประการใดๆได้ตั้งใจของตน ใจตั้งเที่ยงขึ้นได้แล้ว พระเจ้าว่าไม่ต้องคิดนึกอะไรใจของเธอจงตั้งให้ดี ยักษ์ตัวนั้นก็เลยได้สำเร็จขั้นพระโสดาทันที เขาไปกราบทูลพุทธเจ้าขอเด็กคนนั้น พุทธองค์ก็ยื่นเด็กคนนั้นตัวของเขาก็ถือแบกขึ้นบนบ่านั่งบนหัวประกาศป่าร้องคู่คน ว่าวัดนี้หมดกรรมหมดเวรแล้ววัดนี้หมดภัยอันตรายแล้ว ได้เป็นความสุขความเจริญข้าพระเจ้าได้รับผลกับเด็กคนนี้ตลอดบัดเดียวนี้มาในตั้งใจเด็กตัวนั้นก็เลยมาฟังพิขุอายุวัฒโกธนวัฒโกชิริวัฒโกสัพพพุทธานุภาวินะสัพพธรรมานุภาวินะจเจริญให้แก่เด็กคนนั้นยักษ์ตัวนั้นเอามาส่ง อันนี้ละพระเรียกว่าบุคคลผู้ที่เจริญคุณสมบัติความดีสัพเพชตาสุขิตาหนตุเด็กที่ไปหาฟืนนั่งอยู่ในเกียนก็ไหว้พระ แล้วก็เจริญภาวนาของตนพญาของยักษ์ก็ได้ยืนเฝ้าอยู่จนตลอด สว่างเมื่อเช้าจนพ่อของเขามา ยักษ์ตัวนั้นจะค่อยหนีออกไป นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าการที่เราเจริญเมตตา ไม่ใช่คำพูดเป็นคำเล่นคำพูดเป็นคำผลประโยชน์เกิดขึ้นจากผู้รับจากผู้ฟัง จากผู้เจริญ ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในใจของตนการเจริญเมตตา เป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นเนื่งเป็นลูกคะเทวดาอายุโกยืนสองเป็นภูมิมาเทวดาอายุโกยืนสามเป็นเทวดาสั้นเบื้องบนก็อายุยืน ชั้นจตุมหาราชิกายามาตาติงสาทุจิตา นิมานรดีปริมิตาสวัสดี อายุยืนยาวด้วยการเจริญเมตตาของสัตว์ทั้งหลายสามในการตือตนของตนรูปร่างผิวพรรณวันนะโดยอำนาจแห่งการบริจาค บูชาพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยปัจจัยทั้งสี่ อันนี้และพันเนกว่าการถึงพร้อมในการทำความดีประการใด ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในตนของตนทุกคนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความเจริญ บุคคลผู้ตายเจ็บแค้นแน่นใจว่าจะของรูปไม่งามผิวไม่งามลุดลงมาเกิดในโลก ลงมาแล้วก็ลงไปตกนรกพ้นนรกขึ้นมาเมื่อไรตนของตนนั่นเอง จึงจะได้ทำความหรือความชั่วต่อไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในการที่เจริญเมตตาเป็นผลประโยชน์กำลังแก่ตนของตนตลอดกันไป เพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อธิบาย ในเมตตาปรมี พอสมควรก็เปละเวลาอีวังก็มีด้วยประกาลาสนีอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพาอายุวัตกาธนวัตกาสิริวัตกายศวัตกาพลวัตกา วันวัฏกาสุขวัฏกาโุตุสัพพาอายุวันโนสุขังพระลังนาดานี้ยังเจสามะยามยานกรัญญายัสดานิจุมหิกรังวยาธา